Yo. Hey. Sí. Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mi bros Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Ahora sí voy tranquilo, si estoy con todos mis nigos jugando bien tranca, yendo pa' adelante, pechando con buenos sonidos, echando pa' afuera los líos, confiando en mis pocos amigos, pensando en solo hacer lo mío, sintiendo en mis venas el frío. Dígamelo, dígamelo, si quieres sacar lo mío. Si total yo, si total yo, lo que quiero lo consigo. Así que no, así que no, me diga que estoy perdido. Si tengo a Dios, si tengo amor, llenándome este vacío. Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mi bros Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío Y ya por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego Me siento invencible bro, y es increíble no que esté casi ciego y igual no me pierdo, es más me burlo del hoy Confianza no me falta nunca si siento que nada me tumba, no busco plantar más bandera. Si tengo mi huello en la luna, y ahora mi arte de estar en espera. Me siento en lo que hago toda una fiera. Que me critiquen todo lo que quieran. Total, lo que hago es a mi manera. Y hoy ya no pararé. Si me siento muy bien, haciendo lo que sea. hacer. Y estamos muy tranca, haciendo lo que ama con todos mis bros sabiendo que hoy no paro nada. ¿Cómo no arrancar si sobra capacidad? Solo pienso en progresar, mi mente siempre don't stop, Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque de fuego quieren ganarme Sabiendo que estoy grande Sabiendo que ahora No hay tiempo para salames Volví perseverante Ya no soy el de antes Estoy más decidido para romper los parlantes hey. ¿Dónde están los que decían que no iba a llegar? Que eran ingenuos ingenuo para progresar Que no tenía estilo y que yo no hacía nada hey. ¿dónde están? Todos esos pibes que en mí no confiaban, que se reían cuando me trababan y se asustaron al ver que cambiaban. Hey, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?